Gure ondoan daukago gire muñoz, donestiako danbora gaiari buruz izegingo dugu. Egun hon zalda. Egun hon kirean. Badak izan noiz da donestiako danbora gaiari. Donostiako da da San Sebastián egunean Oztarri da de hogei jan Donostian ospatzen Badakizu zein egunean ospatzen dira? Oztarri da de gauerdian konstituzio plaza nazten da. Gaztelu bide elkartea eta beste elkarteko kide raimundo sarri egin zen Sebastian Martza jotzen dute ditartea. Nola deritzu jotzen den dan da komuzika? Onon, onen ondoren erretreta, tapiago, diana, iri arena eta abar jotzen dituzte elkarte ezberdinetako danbor jodi. Eta no dira zu gora bera danborra eta zein kupelek gutxi gora bera laro gehi. Eh, laro gehi eta amaz danbor eta eta amaz kupelek osaturiko egin kompainioa. San Sebastián egunean ber, egunean bertan nartzen nartzen edo itzulia egiten dute aur eta gaitzeik. San Sebastián egunean bertan eguerdian Donostiako zentroan martxa edo itzula egiten dute aur eta gaitzeik. Ezkerrik asko zirean. Ara, gusik.